Ստեփանակերտի թումոկենտրոնի մուտքի մոտ կանգնած երեխաները, ինչպես այս օրերին յուրաքանչյուր արցախցի, սպասում է իր հերթին։ Ի տարբերություն մնացած հերթերի, այստեղ կարգ ու կանոն է տիրում։ Նրանք սպասում են դասասենյակ մտնելու իրենց հերթին։ Շրջափակման հետևանքով Ստեփանակերտի թումոյում ոչ միայն տեղի թումոցիներն են, այլև շրջաների աշակերտները։ Հերթերի պատճառներից մեկը դա է, մյուսը էլեկտրակայաներգիայի հովարային անջատումները։ Մինչև վերջերս թումոյի գործունեությունն ընթանում էր բնականոն հունով, ասում է թումո կենտրոնի տնորեն Խաչատուր Հայրապետյանը։ Շրջափակման ընթացքում երկու օր ընխոճապային դրամատրություն ունեցել, ասում է։ Երբ որ հունվարից արդեն գազերը անջատեցին, հետեւաբար ամբողջ տրանսպորտի խնդիրը առաջացավ, որ չեն կարողանում ամբողջական սպասարկենք մեր բոլոր ուղղությունները, սակայն շատ կարճ ժամանակ հետո մենք ազգակերպությունը, որ սպասարկում էր մեզ, ամբողջությամբ ինքը կարողացավ ավելի շատ ավտոբուսներ գտնել ու նորից բոլոր ուղղությունները երկու օրվա ընթացքում նորից վերականգնել։ Տրանսպորտի, էլեկտրակայանի խնդիրներից զատ մի կարևոր խնդիր էլ կա՝ հոգեբանական ճնշումը, եղանակը, ասում է Խաչատուր Հայրապետյանը։ Միանշանակ ամենամեծ դժվարությունը դա հոգեբանական հարվածներն էին, էլի։ Դեմոտիվացիաներ, ընկճումներ։ Մեր ամբողջ թիմով փորձում ենք ուսանողների մոտ դա բերել, մոտիվացնել նորից, նորից ուշ տալ, նորից հետաքրքրություն տալ, որպեսզի իրանք հասկանան, որ շատ լավ է, երբ որ դու ամեն անգամ շարունակում ես ցանկացած պայմաններով սովորել, վերցնել նոր բաներ, զարգացնել նոր հմտություններ, նոր աշխարհ հայացք տեսնել ու նոր մոտեցումներ։ Ուսանողներին, աշակերտներին նորից մոտիվացնել ստացվեց, ասում է Ստեփանակերտի Թումո կենտրոնում լուսանկարչություն դասավանդող Դիանա Բալուղյանը։ Նշում, որ երեխաներից ոմանք սեփական միջոցների հաշվին ամեն օր գալիս գնում են Ստեփանակերտ, ոմանք էլ դասընթացների մասնակցելու համար ժամանակավոր կացարան են խնդրել մայրաքաղաքում ապրող բարեկամներից։ Լիլիթ Գրիգորյանը Մարտունու Թումո տուփի աշակերտ է։ Ստեփանակերտում է Թումոյի դասընթացներին մասնակցելու համար միայն։ Շրջափակումը դրական կողմել ունի, կես կատակ, կես լուրջ, ասում է Լիլիթը։ Վեր առաջորդը կամ հետաքրքիր է դիոզալչուն դե պես թողեմ տեսերը։ Ոզեմ հանեմ մի պենել շատ սվերիմ։ 3D-ից դե ֆոտո ես մեն շատ պենում սվերը ես ընթացքում։ Վեր ինձ հետագա միլի հարկավեր եկել են։ Նոր ծանոթություններ ալել շատ։ Նինա Բեկնազարյանը Մարտակերտի Թումոտ ու Փիսան է։ Շրջափակումը նրան էլ է բերել Ստեփանակերտ։ Ասում է, լավ կլիներ, եթե հնարավորություն ունենային Մարտակերտում սովորել այնինչ այստեղ, բայց խնդիրը համատարած է։ Արդեն երկու շաբաթ է այստեղ երաչափ մոդելավորման աշխատարանում սրի մոդել է պատրաստում։ Կամստեղ ու շատ ստեղ հավես է անցկենում։ Ու շրջապատը շատ լավն է, խիլապեն ու ստրեսովեա։ Երաչափ մոդելավորման աշխատարանում սարկվում սուր, դա շատ այն դուր եկա, սենց կինոների մեջին Սեն շատ հետաքրքրող այնալի։ Լուսանկարչության աշխատարանի ուսանողները պատրաստվում են հուլիսի վերջին կայանալիք ցուցադրությանը։ Ինչ խոսք, հետաքրքիր եւ տարբերվող աշխատանքներ են։ Ստեփանակերտի Տաթև Վոհանջանյանը 4-րդ տարին է, ինչ ուսանում է Թումոյում։ Այս փուլում մասնակցում է լուսանկարչության աշխատարանին։ Ասում է Թումոյի շնորհիվ ամեն անգամ նորովի է բացահայտում նորագույն տեխնոլոգիաների աշխարհը։ Արդեն ավարտելու process-ին ենք, մնում է միայն նկարահանումները կատարենք։ Իսկ Տմոյի հետ պլաններս տեսնում եմ IT ոլորտում աշխատելու մեջ, այսինքն այն գիտելիքը, որ տալիս է Թումուն, կարծում եմ հետագայում ինձ պետք կլինի իմ մասնակցության հարցում։ Ավանդույթի համաձայն յուրաքանչյուր տարի հուլիս ամսում բոլոր դասընթացավարները արտասահմանի տարբեր մասնագետներ հավաքվում են տարբեր Թումո կենտրոններից եւ միաժամանակ կազմակերպում են աշխատարաններ, որոնց ընթացքում նոր նախագծեր են կազմում։ Այս տարին բացառություն չէ, ասում է Խաչատուր հայ Հայրապետյանը ներկայացնում Արցախի Թումոյի ուրիշ հուլիսի այս տարվա ծրագրերից մեկը։ Հիմա ռոբոտաշինության եւ երաժշտության դասընթացները իրար հետ համագործակցելով են աշխատում։ Առանձին աշխատարան է սարք է, երկող ռոբոտներ։ Նկարագրություն այն է, որ ռոբոտներ են ստարկում երեխեքը, որոնք կիբորդի վրա ստեղ նշարային գործիք է ինքը թվային, որ համակարգչի միջի ձայներով կարողանում ես նվագես, երեխեքը հենց Logic Pro X ծրագրով են սովորում եւ MIDI keyboard-ը օգտագործում են երաժշտություն սարքելու համար։ Հիմա պատկերացեք ուսանողները սարքում են տարբեր տեսակի ձայներ, գործիքավորում, դաշնամուրի ձայն են ուղում կամ բառաբան են դնում, ճիշտ ձևով դասավորում են ստեղնաշարի վրա եւ ռոբոտները նվագում են։ Իսկ այն ռոբոտը ստեղծում, որ հատուկ կոդի միջոցով տվյալ նոտաները ինչը որ հարկավոր է, նվագում են ու ստացվում է ընդհանուր երաժշտություն։ Անցյալ տարի ուրիշ հուլիսին Ստեփանակերտի Թումո կենտրոնը ներկայացել էր լուսանկարչական նախագծով։ Այն ներկայացրել էր Դիանա Բալուղյանը։ Այս տարի սակայն շրջափակումը դրան էլ խոչընդոտեց, ասում է։ Ցավոք, միայն մի գյուղ հասցրեցին գնալ, այդ Շահմասուր գյուղն է, Վանք գյուղի մոտակայքում։ Դրա մասին իմացան, երբ երբ որ այնտեղից մեր մոտ ուսանողներ են եկել, պատմել են, այնքան են պատմել իրանց գյուղի մասին, որ մենք մոտիվացված գնացինք։ Հուսամ մինչև ամսվա վերջ հնարավորություն կունենան գոնե եւս 3 գյուղ հաճախել ու նկարել։ Դիանայի խոսքով խնդիրներ են առաջանում նաեւ այն ժամանակ, երբ տեսական մասն ավարտելուց հետո պետք է անցնեն գործնականի, համապատասխան նյութերը չեն կարողանում խանութներից գտնել։ Այստեղ արդեն օգնության են գալիս սեփական պատկերացումները։ Մեր միջոցներով ենք արդեն ինչ որ ֆանտազիայի տեսանկյունից փորձում ենք պատրաստել պլաստիլինից կամ չգիտեմ, որ փայտից հավաքվում ենք sense երեխեքի հետ, ամեն մեկը տնից ինչ որ բանա վերում, պատրաստում ենք, որ կարողանանք սարքել։ Օրինակ ռոբոտիկսի դասընթացում էլի դրսից ինչ որ բան չեն կարողանում վերել, էլի ֆանտազիայի վրա փորձում ենք մի ձև նենց անենք, որ այդ աշխատարանը չտուժի։ Բացի դրանից դրսից մասնագետ չի կարողանում գալես ուրիշ հուլիսին աշխատարաններ անելու համար։ Մեր միջոցներով տեղացի դասընթաց աղարներով փորձում ենք մաքսիմում այնպես անել, որ ուսանողները չտուժեն։ Չնայած բոլոր դժվարություններին Թումո կենտրոնը շարունակում է իր գործունեությունն Արցախում նույն երանդով ու ողջավորությամբ։ Արձակուրդներից հետո պատրաստ ընդունելու նոր աշակերտների Մարգարիտ Աղուշունց Արցախ լրատվական